Tractatus trigesimus item alius de natale domini Sepe ut nostis dilectissimi de excellentia festivitatis hodierne officium vobis sermones salutaris impendimus nec ambigimus ita cordibus vestris divine pietatis resplenduisse virtutem ut quod vobis fide est incitum id sit etiam intelligentia comprehensum sed quia domini salvatorisque nostri nativitas non solum secundum deitatem de patre, seretiam secundum carnem de matre, ita facultatem humani excedit eloquii, ut merito ad utrumque referatur, quod dictum est, generationem eius quis inarabit, in eo ipso quod digne non potest explicari semper exuberat ratio diserendi. non quia liberum sit diversa sentire sed quia dignitati materiae nulla potest lingua suficere magnitudo igitur sacramenti in salutem humani generis ante saecula aeterna dispositi in saeculorum fine reserati integritati suae nec auferri aliquid patitur nec augeri et sicut propria non amittit ita aliena non regibit sed multi opinionum suarum sequaces et quod nondum intellexerunt paratiores docere quam dicere sic quod iat apostolos circa fidem nau fragaverunt quorum pravas compugnantes sententias brevi significatione per stringam ut errorum tenebris a veritatis luce discretis. Et religiose honorentur beneficia divina, et scienter caveantur mundana mendacia. Quidam enim ex documentis nativitatis Domini Iesu Christi, quae eum verum homines filium demonstrabant nihil ipsum amplius quam hominem crediderunt non putantes illi ad scribendam esse deitatem quem et primordia infantiae et incrementa corporea et passionum usque ad crucem mortemque condicio, non dissimilem ceteris mortalibus ad probaset. Ali vero, virtutum admirazione per moti, originis novitatem et dictorum factorum quae potentiam ad divinam intelligentes pertinere naturam nihil illi putaverunt nostre esse substantiae totumque illud quod corporee fuit actiones et formae aut de sublimioris generis prodisse materiam aut simulatam speciem carnis habuisse ut videncium et tangentium sensus ludificatoria imagine falleretur fuit autem in quibusdam errantibus etiam illa persuasio qua conarentur asserere ex ipsa verbi substantia quiddam in carnem fuisse conversum natumque iesum de maria virgine nihil materne habuisse naturae sed et quod erat deus et quod erat homo utrumque ad id pertinuisse quod verbum est ut sciliget in Christo et per diversitatem substantiae falsa fuerit humanitas, et per defectum mutabilitatis non vera divinitas. Has ergo dilectissimi, aliasque impietates diabolica inspiratione conceptas, et in multorum noxam, per vasa perditione se usas olim catholica fides cui deus et magister est et auxiliator obtrivit exhortante et instruente nos spiritu sancto per leges testificationem per vaticinia prophetarum per evangelicam tubam apostolicam quae doctrinam ut constanter intelligenter quae credamus, quia, sigut aet Beatus Johannes verbum caro factum est, et habitavit in nobis. In nobis utique, quos sibi verbi divinitas cooptavit, cuius caro de utero virginis sumpta nos sumus. Quae si de nostra id est vere humana, non eset. Verbum caro factum non habitaset in nobis. In nobis enim habitavit quia naturam nostri corporis suam fecit edificante sibi sapientia domum non de quacunque materia sed de substantia propria nostra cuius assumptio est manifestata cum dictum est verbum caro factum est et habitavit in nobis Huic autem sacratissime predicationi, etiam beati Pauli Apostoli doctrina concordat, dicentis, Videte nequis vos decipiat per filosofiam et in anem fallaciam, secundum traditionem hominum, secundum elementa mundi, et non secundum Christum, quia in ipso habitat omnes plenitudo divinitatis corporaliter et estis in illo repleti totum igitur corpus implet tota divinitas et sic quod nihil deest illius maiestatis cuius habitatione repletur habitaculum sic nihil deest corporis quod non suo habitatore sit plenum. Quod autem dictum est et estis in illo repleti. Nostra udique est significata natura. Ad quos illa repletio non pertineret, nisi dei verbum nostri sibi generis et animam et corpus unisset agnoscendum sane delectissimi et toto corde est confitendum quod hic generatio qua et verbum et caro id est deus et homo unus dei filius unusque christus efficitur supra omnem originem humanae creationes excellit nec enim aut ade de limo tere formatio, aut eve de viri carne plasmatio, aut ceterorum hominum de utriusque sexus per mixtione condicio, Iesu Christi potest ortui comparari. Genuit Abraham senex, divinae promissiones eredem et transgressa fecunditatis annos sterilis sarra concepit Iacob dilectus est ad Deo antequam natus et preveniente gratia voluntarias actiones ab hispida congeniti fratris asperitate discretus hieremie dicitur. Priusquam te formarem in utero novite. Et priusquam exires de vulva santificavite. Anna diu fecunditatis aliena. Samuelem profetam quem Deo offeret enixa est ut et partu clara esset et voto. Zacharias sacerdos de Elizabeth sterili sanctam suscepit prolem et precursor Christi factus Johannes propheticum spiritum intra viscera matris acceperat et nondum editus puer genitricem domini signo clause exultationes ostenderat. Magne hec omnia, divinorum operum sunt plena miraculis. Sed hoc ipso moderatius stupenda, quo plura, nativitas autem Domini nostri Iesu Christi omnem intelligentiam superat, et cuncta exempla transcendit. Nec potest ullis esse comparabilis, quae est inter omnia singularis. Electe virgini iamque de semine abre acte radice iese, per propheticas voces et per mystica signa promise, denunciato ab arcangelo sine damno pudores beata fecunditas sacram virginitatem nec conceptu violatura nec partu superveniens equipe in eam spiritu sancto et altissimi obumbrande virtute in commutabile de verbum de incontaminato corpore habitum sibi humani carnes assumsit quae et nullum contagium de concupiscentia traheret et nihil eorum quae ad anime corporis quae pertinent, non haberet recedant procul atque in tenebras suas eant hereticarum monstra opinionum et insanarum sacrilegia falsitatum nos exultans in laudem dei celestium multitudo et instructi ab angelis docuere pastores quod cognitis naturae utriusque documentis et verbum in Christo homine et Christum hominem adoremus in verbo nam si ut apostolos aet qui ad here domino unus spiritus est quantum magis verbum caro factum unus est Christus nihil est alterius naturae, quod non sit utriusque. Non ergo in firmemur in concilio misericordiae Dei, quae nos et innocentiae reformat et vitae, nec quia in salvatore nostro manifesta cognoscimus gemine signa naturae, aut in gloria Dei de veritate carnis, aut in humilitate hominis de Dei maiestate dubitemus. Idem est in forma Dei, qui formam recepet servi. Idem est in corporeus manens et corpus assumens idem in sua virtute inviolabilis et in nostra infirmitate passibilis. Idem a paterno non divisus trono, et ab impius crucifixus in ligno. Idem est super celorum altitudines victor mortis ascendens, et usque ad consummationem seculi universam ecclesiam non relinquens. Idem postremo est qui in eadem qua ascendit carne venturus sic judicium sustinuit impiorum ita judicaturus est de omnium actione mortalium. Undene plurimis testimonius immoremur, unum sufficit ex Evangelio beati Johannes ad Iberi, coipse Dominus Noster hec dicit, Amen, amen, dico vobis, quia venet hora et nunc est, quando mortui audient vocem filii Dei, et qui audierint vivent, sicut enim pater habet vitam in semet ipso, sic dedit et filio vitam habere in semet ipso. Et potestatem dedit ei et judicium facere, quia filius homines est. Ergo sub una sententia, quia filius Dei atque filius homines est unde apparet quem ad Christum Dominum in unitate personae credere debeamus qui cum sit filius Dei per quem facti sumus etiam filius hominis per assumptionem carnis est factus ut moreretur sigud aed apostolus propter delicta nostra et resurgeret propter justificationem nostram Hec confessio dilectissimi nullas metuit contradictiones nullis cedit erroribus. Agnoscimus enemis ericordiam Dei ab initio promissam et ante saecula preparatam, per quam solam resolvi captivitatis humanae vincla potuerunt. Quibus primum hominem omnem quae eius potestatem, male suadus peccati auctor obstringserat. Et pro paginem dediticiam originali sibi prejudicio vindicabat. Quia igitur justificandis hominibus, hoc principaliter opitulatur, quod unigenitus Dei, etiam homines filius esse dignatus est, ur homo usios patri Deus, idem homo verus et secundum carnem matri consubstantialis existeret. Utroque gaudemus, quia non nisi utroque salvamur. In nullo dividentes visibilem ab invisibili, corporium ab incorporeo passibilem ab impassibili palpabilem ab impalpabili formam servi a forma dei quia et si unum manet ab eternitate alio cepit a tempore quae tamen in unitatem convenerunt nec separationem possunt habere, nec finem. Dum exaltans et exaltatus, glorificans et glorificatus, ita si in his erunt, ut sive in omnipotentia, sive in contumelia, nec divina in Christo careant humanis, nec humana divinis. Hoc credentes dilectissimi, Christiani somus veri Israelite, et in consortium filiorum Dei veraciter adoptati, quia et omnes sancti, qui salvatores nostri tempora preces serunt, per hanc fidem justificati, et per hoc sacramentum Christi sunt corpus effecti. Expectantes universalem credentium redemptionem in semine Abraham. De quo dicit apostolus, Abrahe dicte sunt promissiones et semini eius. Non dicit et seminibus, quasi in multis, sed quasi in uno, et semini tuo quod est Christus. Propter quod Mateus Evangelista ut promissionem ad Abraham factam ostenderet, in Christo esse completam generationum ordinem per cucurit et in quo omnibus gentibus disposita fuisset benedictio demonstravit Lucas quoque ab ipso domini ortu seriem generis sursum versus retexuit ut etiam illa saecula quae diluvium prevenerunt huic sacramento doceret fuisse connexa omnesque ab initio successionum gradus ad eum in quo uno erat salus omnium te non ergo dubitandum est quia praeter Christum non est aliud nomen sub caelo datum hominibus, in quo oporteat salvos firi. Qui cum Patri et Spiritus Sancto equalis in Trinitate vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.